Aze finala jokatu zuten lau protagonista nagusiek atzokoan baionako modernean. Lauek merezi zuten irabaztea, baina azkenean partida guzian gibeletik joan diren Darmandrai eta Lamberek ere zuten xapela. Alta, bi eta bat irabazi ondotik markagailua beti kontra izan dute, amaika kintzez ere galtzen zuten momentu batean, ogoita sei ama bost, gutxik txinesten zuten partida hori itzultzen altzela, salbu horiek biztan dena. Simun Lamber. Ez dugu gaizki hasi, beren Matiu untsa hasi ez ginen lortzen astapenean matxolik entzia pilota eta gero pixkanaka, pixkanaka berriz urbildu betxi beti gutan sinestu dugu eta azkenean berdin du eta hilabazi. bazi. Berrogoi ogoita amazazpi eta berdin du ogoita amaseietan, ogoita amabost, ogoita amaika oraino gibeletik zirelarik. Ogoita amazazpi, ogoita emeretzitan, ospitalek botea zuen, partida pilpilian zen, deusetzen trenkatu oraino eta jolak kondatu dugu zuzenean. Oa bai, ikasu, Mathieu Esker, biztan da, lehetxareat Falta! falta! Botia falta! Ala. Botia falta! Doi doi eta ipotuan aintzinean, pastu du, xarea sartu da, mepotuan aintzinean Sakia falta, izigarria Iriskatu du, ez du lortu, Mathieu Ai, ai, ai, ai, ai sekulako bukaera krudela urepen lagaren dako. Baina partida hain izan da edega, galtzailek ere hobeki hartu dutela. Peio gizan dut. Le 3 quarts de la partia on la dominé, on a on géré plutôt, plutôt bien notre avance. À la fin, on s'est un petit peu relâché. Euh, notre pelote allait un peu moins vite. Du coup, le jeu correspondait plus à, à et Michael. Ils ont été réguliers sur tout le long de la partie. Ils ont fait un bon master euh, et aujourd'hui, ils méritent leur victoire. Besteak bezain bat, baina irabazle bat behar zen eta genera biziki ugunetik berriz egin dira anekdota gisa Darmandrai eta Lamberrek Baionako Masterzetako lehen jantzi dute atzo. Darmandraiek lehen parte hartzea zuen, Simu Lamberrek finala galdu zuen duela amagurte Waltarirekin batera eta oraino maila ikaragarrian ari da.